Maiatzak amabi gaur rastelena da eta uberrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi? Bai, garasi maniobra militarrak berriozarko eremu publikoan. Seme alabak, mendialdea ikastetxean, utzi zituzten hainbat gurasok izan ziren lehenengoz, militarrak naturgelaren ondoko belardietan ikusi zituztenak. Belardi horietatik, etaren bide ondoko etxera dagoen espazio guztia, okupatu zuten aiutzua ingo militarrek guda kantuak haotan, maniobrak eginez, alaxe, ikus daiteke sarean dagoen bideo batean. Militarrek hainbatetan okupatu dituzte gure herriko eremu publikoak, esateko berriozarko herri zaharreko bizilagunek hainbatetan ikusi dituzte han eta hemenka. Azken maniobra hauek denboran Amerika irurogita sei erregimenduari egin egingo zaio nomenarekin gointzu ditzen dute bere berreunda berroita margarren urte ospatuko dute ziudadelan erakusketa bat jarrez. Ordea, hogei mila bezalagun izan dira, change.org horri aldean erakusketak entzearen alde sinia abiadura luzatu dutenak egun ezaguna da erregimendu horretako militarrek hilketak eta bortxak egin izan zituztela. Eta gaia aldatuz, eh, rali eta argazki gintza txangoa, maiera, boro bila. Berrezarko lehen argazki gintza astea itxiz, zatzo iganderekin argazki txangoa egintzen. Horretan, emezortzi argazki egilek parte hartu zuten. Berrioza hartzear, argazkiak aterazituzten eurak, bisita gidatuaren arrastuak danak, bestetik, berrogeita bat pertsuna izan ziren ralian parte harturikoak, hauek berrezarko bizilagunak eta historia bera eslatu behar izan zuten beren argazkitan bost proba egin zituzten batzuk oso teknikoak izanik. E, bergazkik argazki gintza astea antolatu duen kolektiboko kide batekin itzeiterik izan genuen hortxe, bere itzak. La valoración de este rally fotográfico no puede ser más que positivo porque esta segunda edición hemos conseguido eh, aumentar la cantidad de asistentes siendo este año 41 personas, eh, 15 menores y 26 adultos. Y bueno, el día ha sido mejorable porque el año pasado hay que recordar que nos, que nos nevó y nos hizo frío. Este año ha hecho muy buena temperatura. Las pruebas creemos que, han, que ha habido un poco de todo, eh, un poco técnicas y un poco más artísticas y libres, y la gente por los comentarios que, han, que hemos ido recibiendo conforme entregaban las fotos, pues ha estado muy contenta y la verdad que, que sí, sí, es una valoración muy positiva. Derbis y compañía que Celestina Sánchez tu suena, todo. Antzezpena, atzo arratsaldeko zazpietan entzun izan zen ikusgai, egun bat pertsona izan ziren obraz guzatu zutenak. Berbizi kompainia emezortzi eta hogeita bost urte bitarteko gazte ez osatuta dago. Antzerki klasikoaren dekonstrukzioa helburu izanik, kontzeptu dramatikoaz baliatzen dira. Gauzakonela, Fernando Rojasen Celestina zantzerzlan klasikoa moldaturik aurkeztu zuten atzo. Eta pesoek mitina egingo du gaur. Hautezkunde kanpaina hasita, soek mitina egingo du gaur. Mitina arratxeldeko zazpietan ospatuko da berriuzarko kulturgunean. Horretan, Juan Joseli Lizarbek parte hartuko du. Eta segidan futbol informazioarekin ikiko dugu gaur kirolen atala. Regionaleko neskak izan ziren, barainengo ba, lagunak taldearen aurkaleiatu zirenak, eta egia esan, ez zuten zorte handirik izan, bost eta bi galdu zuten azkenik. Eta eskaladako Espainiako bigarren kopa txapelketan Andrea Degoni zeigarren postua lortu zuen. Bartzelonan jokatutako txapelketan, Andrea Deguñi seigarren geratu zen lan bikaina gintzuen. Andreak eh, bere aurretik zijoazten kirolariekin konparatuz presa bakar batean geraturik. Eta aurrera jarraituz, okoro mendian izan ziren mendien lagunak. Guraldi txerrak zituen mendien lagunak etxean utzi urkiaga mendatetik abiatu ziren okoro tontorrera. Mila berreunda berroita meretzi metrotan biztaz gozatu ez, baina ikuerarekin kontent bueltatu ziren berruzartar mendizaleak. mendizaleak. Eta dekatronek txirringen eguna ospatu zuen atzo. Hainbat pertsuna parte hartu zuten kirul denda kantolatutako deka baik ezeneko txirringaren inguruko jardueran. Partai diugari gutxiziren ziren zarretik pasa, pasatzen ala ere. Aurten besti dizuetan baino gutxiago izan ziren animaturikoak. Eguraldiaz eh, azmintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak arazi. Zerua tarteka audeitxu egongo dela, erdi mailako odeiekin eta goi odeiekin. Arratxalde gabe partean, odeiak ugaritu egingo dira ordea. Egunaren bigarren partean ere, baliteke, euri apur bat egitea. Guizean goiz, zadoize aula eta aldakorra ibiliko da, ego osakaikoa nagusi, gainuntzeko urduetan ipar mendebaldeko aizea ulbizia ibiliko da temperatura iraukionez, maksimoetan aldaketarik ez, edo gutxi jaitsiko dira. Eta hau izan da guztiak aurko albistek daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berrio ari erratiaren sintonean, FMko egun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.